السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف وفقه الله تعالى في كتابه عمدة المرأة في الحديث الثاني والسبعين قال وفقها الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها أخرجه أبو داود وابن ماجه في حديث المؤلف وفقه الله تعالى أن أنزى كوليزا الأحكام زى جماع زى أو أنواع زى جماع زى Allah subhanahu wa ta'ala أحل النكاح وأرشد الطريق إلى ذلك na ametupa namna ya mwanamume akitaka kumwendea mwanamke amwendee vipi Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu ashapanga kisheria na kimaumbile sasa sengine mwanadamu kwa ushaitani wake huwa anataka kuvuka maumbile kukiuka fitra na ile maumbile Allah subhanahu wa ta'ala aliyoumba akaenda akafaraga barabara ya shetani akafanya mambo ambayo kwamba sharia imeharamisha kwa hivyo lazima ahkam kama hizi wanaume wajue na wanawake wanaolewa wajue ndio hata mwanamume akitaka kumpeleka barabara mbaya aweze kukataa na aweze kuelewa kama hiyo barabara ya haramu lakini wale wanaooana wawili wakiwa hawajui ahkam kama hizi huenda wakafanya haramu na wao hawajui kwa hivyo iko muhimu sana kuzieleza hadithi kama hizi mtume alayhi salatu wasallam asema mal'unun amelaaniwa amelaaniwa nani man ata mraatahu fi duburiha mwenye kumuingilia mke wake kwenye duburi yake akawacha ile njia ya kawaida akaenda kuingia kwenye njia ya dubur na la shaka hii ni katika kabair adh-dhunub ni madhambi makubwa kwenye riwaya nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam alisema inna allaha la yastahi min alhaq Allah subhanahu wa ta'ala haoni haya kwenye haki la ta'tu an-nisaa fi adbarihin la ta'tu an-nisaa fi adbarin musiwaingilieni wanawake kwenye duburi zao kwa hivyo kwanza akaeleza kwamba ni masala ya haya lakini kwenye masala kueleza masala kama haya Allah hapendi haya hapa. Allah subhanahu wa ta'ala hataki haya hapa. Ni mambo yawekwe wazi kwa sababu saa nyingine ukiyasema kitoeleweka mtu akisema ah, sikuelewa na ndio maana Allah akaondosha haya hapa yawekwe wazi. Yawekwe wazi ili mtu aseme oh nilikuwa sikufahamu, oh nilikuwa sikujua walitumia oh, alitumia mafumbo usikumwelewa ah, akasema kwa uwazi inna allaha la yastahi min alhaq la ta'tu an-nisaa fi adbarihinna msiwaingilieni wanawake kwenye dubur kwa hivyo hii hadithi yaonesha jambo hilo ni haramu na ni kabira na haifai mwanamume kuomba jambo hilo kwa mkewe majuz hadha au kumwamrisha mkewe afanye jambo hilo na mwanamke naye haifai kumtii mume wake ni, ni makosa akimtii mume wake kwa jambo hilo haifai makosa hakuna sema oh sasa mwanamume ameniamrisha la majuz hadha amekuamrisha lakini amri yake yapingana na amri ya Allah ikiwa mume wako amekuamrisha na Allah amekuamrisha ikiwa mume wako amekuamrisha Allah amekukataza sasa utamtanguliza nani mola wako aliyekuumba au mumeo aliyokuoa la shaka kila muislamu anaelewa kwamba anatangulizwa ni Allah subhanahu wa ta'ala قوله البسيمة ملعون معناه كنين أي مطرود من رحمة الله ملعون أي مطرود من رحمة الله أمي فكوزة kwenye rehma ya Allah yani Allah hatomrahamu mtu huyo Allah hatompa rahma mwanamume mwenye kumuingilia mke wake kwa dubur hapati rehma ya Allah wal iyadha billah ndo maana ya laana قوله من أتى من أتى امرأته أي من جامع من أتى امرأته يعني من جامع alofanya jimaa kwenye dubur ya mwanamke huyo amelaaniwa na mtume alayhi salatu wasalam na amemwapiza laana mtu kama huyo في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى فائدة أو حكم يكونز كن حديث الحديث دليل هي حديث يعني دليل على تحريم اتيان النساء في أدبارهم الحديث دليل هي حديث يعني دليل على تحريم كحرميشة ni haramu ala tahrimi itiani nisa kuwaingilia wanawake fi adbarihinna kwenye dubur zao ni haram majus wa hadha muharram bil ijma' kwa Qur'ani kwa hadithi kwa ijma' ya ulama ni haramu kufanya tendo hilo ni haramu kwenye Qur'ani kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala asema nisaukum harthun lakum nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum annashit nisaukum harthun lakum maana yake nini wanawake wenu ni mashamba ya kulima mkulima akilima shamba yake anasubiri nini mavuno mavuno avune auze na wewe ukienda ukilima kwenye shamba ya mkeo wasubiri mtoto kwa sababu mtoto ndio mavuno sasa kwenye dubur kuna mtoto na barabara ya mtoto ijulikana iko maudhi'ul walad ni alfarj alqubul sio dubur kwa hivyo ina maana umekwenda kulima shamba sio kwa hiyo usitarajie mtoto, utopata mtoto. Ni kama mtu amkwenda kwenye mwamba ati upanda mahindi kwenye mwamba tameane kuna kitu. Sasa Allah aliposifu kwamba mwanamke ni shamba ina maana ni mahali pa kulima na kuvuna. Kwa hivyo dubur hakulimwi wala hakuvunwi. Hii ni tarika ya ushaitani. Na haya mambo haya mambo yamekuja yame kwa kasi sasa kutoka miji mengine gharb hususan عند الغرب walikuwa karni zimepita ayyam alhamdulillah waislamu Allah amewaafu na mambo haya lakini maal asaf shadid utakuta sasa yameanza kukithiri kwenye mujtama watu wanawacha tariqur rahman wanafuata tariqu shaitan pale Allah alipomwambia afanye hataki ataka pale alipokatazwa kwa hivyo tutakwambia kwamba dubur sio harf dubur sio shamba talimanini kuna kitu kwa hivyo mwanamke ni shamba yani mahali pa kutoka mtoto ndipo mahali pa kufanya jimaa Kaulu Taala aya ya pili Allah Subhanahu wa Ta'ala asema kuhusu wanawake wakishakutahirika na haidhi mwanamke akishakuoga haidhi Allah asema nini fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah mwanamke akimaliza haidh kisha kuoga kujitahirisha na haidh fa'tuhunna waendeeni muingilie min haythu amarakumullah pale mahali Allah alipoamrisha mungie ngieni hapo na Allah ameamrisha dubur ah la bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kumwendea mwanamke mahali pa mtoto na mahali pa mtoto sio dubur bila shaka kwa hivyo hizi aya mbili ni dalili ya wazi kuonesha kwamba Allah ameamrisha tuwaendee wanawake pale alipotuamrisha yeye mwenyewe Allah. Kwa hivyo hakutuambia waendeeni wanawake mnavotaka kama anavyotafsiri mashia Allah. eh ati waendeeni wanawake mnavotaka. lidhalika inda shia kumwendea mwanamke kwa duburu ni sawa ni sawa hawa ambao kwamba rafidha la'natullah alayhim yubihun hadha yubihun ma harrama Allah wanahalalisha aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo Allah ashatuambia fa'tuhunna min haythu amarakumullah na Allah ametuamrisha kuwaendea kwenye kubul sio dubur ama kwenye hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ziko hadithi kadhaa moja ni hii iliyokataza na kulaani kitendo cha kumwendea mwanamke kwenye dubur kwa mfano tena hadithi nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam asema la yanzuru Allahu ila rajulin la yanzuru Allahu Allah hatomtazama ila rajulin mwanamume atamraatahu fi duburiha alomwendea mwanamke kwenye dubur na lafzi nyingine hadithi la yanzuru Allahu ila rajulin atamraatan alimwendea mwanamke eh yoyote yani hata kama ni kwa haramu pia ni makosa hata kama mwanamke huyamuoa hujamuoa na sengine nimepata habari wengine ufanya msichana hajamuoa akaenda akafanya kwa dhuburu ili kukimbia akifanya kwa kubwa litashikwa taonekana utajulikana sasa utumia njia ya dhuburu kuficha sallallahu alaihi wasallam na sallallahu alaihi wasallam yani hali imefikia kiasi inhitat inhitat sasa ila radhila waliyadha billah fa akafanya fahisha na jaria ili akifanya fahi akifanya mbele atajulikana sasa utumia njia ya dubur kuficha fahisha kama hii waliyadha billah kwa hivyo hadithi imemkusanya wote wawili ni sasa yule mwanamke umemuoa ni sasa hata kama hukumuoa zote ni haramu kumuendea kwa dubur rawahu at la yanzuru Allah maana yake nini hamtazami mtazamo wa kumhurumia wa rahma nadhara rahma yani Allah hatomrahamu hamwangalii kwa huruma mwenye kumwendea mwanamke kwenye dubur hadithi nyingine mtume alayhi salatu wassalam asema man ata haidan yoyote mwanamume mwenye kumuingilia mke wake na ana hedhi hajamaliza hedhi akamuingilia mkewe na damu damu zake yani akamuingilia kwa mbele lakini ana haidh ana haidh man ata haidan alomuingilia mke wake akiwa na haidhi au imra'atan fi duburiha au akamuingilia mkewe kwa dubur au kahinan au amemwendea kuhani mchawi akamuuliza fasaddaqahu akamsadiqi akamsadikisha maneno yake ya ghaibu alimwambia wote watu watatu hao alimuingilia mwanamke akiwa na haidh alimuingilia mwanamke kwa dhubur awe na haidhi awe hana haidhi alimuingilia alikwenda kwa mchawi akamuuliza na akamsadikisha mwenye kufanya mambo hayo basi mtume sallallahu alaihi wasallam asema fasaddaqahu akamsadikisha yule mchawi faqad kafara bima unzila ala muhammad faqad kafara hao wamekufuru hao wamekufuru ile eh, sheria sharia alioteremshiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wewe utaingia kwenye kufuru hiyo waliaadha billah alomuingilia mwanamke kwenye haidh amefanya kufuru alomuingilia mwanamke kwenye dubur amefanya kufuru alomwendea mchawi amefanya kufuru faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam amekufuru sharia ya mtume Muhammad rawahu at-Tirmidhi wa Ibn Majah lidhalika su'ila Ibn Umar aliulizwa Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar aliulizwa suala suala gani suila anit tahmidhi liljawari suila ibn Umar anit tahmidhi liljawari tahmidh ya jaria ni mtu yani amchukua msichana mdogo hajabalighi alafu amwendee kwa duburu asimwendee kwa mbele kwa sababu atashikwa atashikwa pengine atashikwa atajulikana nyumbani ule mtoto sasa amfanye kwa dubur itwa tahmir aljari aljari ni msichana ambaye hajabalighi aljaria huitwa kisheria jaria na ni msichana mdogo hajabalighi sasa aende amharibu kwa dubur asimharibu kwa mbele alashan kuficha akaulizwa Abdullah bin Umar kitendo kama hicho cha mtu kufanya hukumu yake nini jawabu alojibu angalia huo sahaba anayefahamu sharia jawabu alojibu akasema wa hal yaf'alu dhalika muslim wa hal yaf'alu dhalika muslimun na je kitendo hicho chaweza kufanywa na mtu muislamu shi maana yake ni mafuhumu yake ni yani haya matendo ya makafiri si matendo yetu wenye kuwaendea wasichana kwa dhubur haya matendo ya makufara si matendo yetu kwa hivyo hayo ajue mtu akifanya tabia hizo hafanyi uislamu hafanyi tabia za uislamu hayo mambo ya kufar na halu shirk wa zair wal iyad billah hiyo ndio jawabu ya Abdullah ibn Umar aliojibu kuhusu hii masala kwa hivyo hichi ni kitendo kichafu kitendo kibaya usisema oh huyu ni mke wangu bwana halali yangu mimi Qur'ani yasema annashitum Qur'ani hiyo anza kuisoma wewe kutoka kwa masahaba Qur'ani haisomwi haifasiriwi wewe leo ndio umejua tafsiri la haula wala quwwata illa billah hadha min adh-dhalal walionao baadhi ya watu na hii madhhaba ilikuwa imepotea lakini wakarudi mashia qatalahumullah wakaileta tena wakaileta tena na kwenye kundi lao wanahalalisha uchafu huu nasallallahu alafia wasalama kwa hivyo hadithi imeharamisha kwa hivyo mapema barobaro wako akitaka kuoa msichana wako akitaka kuolewa lazima umfundishe ahkama hizi asenda kufanyishwa haramu kisha ukaja ukajuta mwambie barobaro wako mwanangu barabara ya kwenda mwanamke ni barabara hii sio barabara hii sisi tabu yetu ni moja kila kitu ati oh mihucha mihucha kuzungumza maneno haya na watoto miucha kuzungumza maneno haya na watoto wadogo eh watoto wadogo sasa watoto wadogo si mpaka wafundishwe na kitazungumziwa na wewe babake atazungumziwa na nani enda barazani maskani hapo fikra za kihuni ndio utaka hivyo la muite mtoto wako shekhi kaa na yeye wewe sasa waoa wajua mwanamke hendewa vipi ukamfundisha hii si aibu haya ndiyo mafundisho tunayoyataka kaa uzungumza naye mtoto wako kwa adabu mwanamke hendewa hivi mwanangu hendewa hivi na wewe utadharau utasema ah mimi pia sikufundishwa maana wazazi sasa kwamba oh sisi pia tukufundishwa kila mmoja alijua mwenyewe na ndio maana mwafanya ujinga kuna mtu jifundisha mwenyewe na ndio maana mkafanya ujinga katika haya mambo utasikia mtu mzima akuuliza aina namna namna jimaa mpaka washangaa wewe huyu mtu mnashangaa mtu mzima afanya mambo gani haya mpaka wasikia haya kumjibu sababu nini oh si tulinukia hivyo kila mmoja atajifundisha mwenyewe wala waliaadha billah la hakuna elimu ya kujifundisha mwenyewe elimu mpaka ufundishwe lidhalika baba lazima akae na mtoto wake amuelezee barabara ya kwenda ni hivi na sio hivi na mwanamke vile vile binti akae na mamake amfundishe amwambie mwanangu kuolewa utaendewa hivi huendewi hivi ukitaka kuendewa mtu akuendee hivi akuingilie hivi hivi hivi usikubali hadha khata makosa aketi sasa unyamao na wewe hucha uona haya uona hiao kisha baadaye mtu ashamtilifisha msichana wako sasa keto ndio ukatibu shore yako kwa sababu wewe mwenyewe umezembea katika mafunzo kwa hiyo lazima watoto wa kike na watoto wa kiume wafundishwe sharia na haya maneno kama angalikuwa yakonewa haya sisemwe basi Allah angeyataja kwenye Qur'ani na mtume sallallahu alaihi wasallam pia angeyaficha angesema sikia haya ma yajuz hadha ma fi haya fi alilm kwenye kueleza elimu hakutakani haya haitakani haya kwenye masala ya uelezaji sio kuzungumza upuzi ha mimi siko huko niko kwenye kueleza haja ya ilmu ile haya huondoshwa kidogo kwa dharura ya ilmu ikazungumza ule ukweli thumma baada dhalika basi ama kufanya haya mambo mambo ya baraza na kutekeshana na kutekesha watu haya ndo mambo hupingwa kwa sababu sasa hapo yashavuka elimu si elimu tena ni starehe za baraza na kutekeshana kama anavyofanya baadhi ya wakosefu wa akili lakini kusomeshana kiilimu hivi kama alivyosomesha mtumi hii ndio inavyotakikana watu waambiwe hizi ahkam wazielewe ili ambaye asojua ajue na ambaye ashajua atukue tahadhari asende kulazimishwa kufanya ya haramu ndani ya ndoa naona hii ndio faida ya kusoma mtu asiposoma haya atakwenda kufanyishwa mwanamke asipofundishwa haya mwanamume atakwenda kumfanyisha haya amtilifishe amtie na maradhi sababu nini aljahl ujinga alionao ameolewa na yeye muinga haelewi ataendewa vipi ثانيا katika fawaid za hadith وفيه وفيه أن أنه يعني أن إتيان المرأة في الدبر من الكبائر وفيه أن إتيان المرأة في الدبر من الكبائر ni katika madhambi makubwa kumwendea mwanamke kwenye dubur yake ni madhambi makubwa fala yajuzu lilmar'ati haifai kwa mwanamke an yumakkina zawjaha ammakinishe mumewe min fi'li dhalika kufanya kitendo hicho amwambie kabisa kama utaniata utanifanya nini shauri yako lakini ujue ukitaka kuniendea mimi utaniendea hivi kama Allah alivyoamrisha hautaki barabara hii ya usafi wataka uchafu mimi sifanyi kabisa mimi sifanyi yani wallahi saa nyingine yani subhanallah subhana mwana yani mwanadamu akikosa kufuata sharia huwa mtu muovu na duni kuliko hayawani wallahi tena kushinda hata hayawani maana mambo haya hata hayawani hafanyi Allah subhanahu wa ta'ala amekuumbia mahali pa tahara pasafi wewe uende hutaki wataka sehemu ya najisi na uchafu ndio utakavyo wewe yani tataajab mpaka sharia imejalia rutuba farji almar'a tahir yale maji yanayotoka kwenye farji ya mwanamke yakitoka ni tahara yale maji ni tahara si najisi wewe hautaki sehemu tahara wataka sehemu ya radhala na najasa na na, na, na, na hush wal billah alafu uone wewe sasa watakufanya hivyo hebu niambie huyu binadamu ni mtu amekuwa hayawani kiasi gani huno ni, ni kilele cha uhayawani ambao kwamba amevuka marhala ya uhayawani waacha pale lokuumbia Mola wako palipo tahara na hapo ukienda utapata na natija maana ukimwendea mwanamke kisheria utapata na mtoto atakufaa ule mtoto ukienda ukimwendea barabara nyingine utavuruga najsi na mtoto hupati angalia angalia angalia angalia jambo hili subhanallah eh akili na kusoma wallahi kusoma ni tofauti na kutosoma kusoma ni tofauti na kutosoma lakini kama mtu njahil ndo atafuata barabara hizo za shetani alafu arudi na hasara wal billah ya mwisho katika faida za hadithi wa wafihi anna rajula yustahabu lahu qasdul walad 'inda al yapendekezwa kwa mwanamume pindi akifanya jimaa anuie mtoto anuie mtoto maana kufanya jimaa malengo yake makubwa ni si shahwa mtu kufanya jimaa sababu ni si shahwa sababu nkutafuta mtoto hiyo ndo sababu ya msingi shahwa yaingia katikati shahwa ni wasila wasila yeye kwenda kutafuta mtoto ni hiyo shahwa tu lakini malengo ya sisi kuhalalishiwa jimaa kwa wanawake ni kwamba Allah atakatutafute watoto atakatafute watoto ndio maana akasema ni nisaukum harf wanawake mashamba na mtu akenda shambani huvuna kwa hivyo wewe ukimwendea mkeo ni vizuri unuie mtoto upate thawabu kwa sababu kile ukimwendea mke wako kinuia mtoto apata thawabu kwa sababu umetekeleza amri ya Allah alikuamrisha ufanye Allah sema nini fa'tuhunna waingilieni hii ni amri ametupa wanaume waingilieni wanawake fa'tuhunna min haythu amarakum Allah kama Allah alivyoamrisha na kwenye aya ile ilipotaja masala ya usifanye jimaa ufanye jimaa mpaka yatabayana lakum khaytul abyad min alkhayt alaswad min alfajr hapo ndo mwisho ushike imsaki wa somo kisha mbele akasema wabtaghu ma kataballahu lakum mkiwaendea wanawake kabla hapo Allah sema wabtaghu ma kataba kataballahu lakum tafuteni aloandikia Allah kupitia hiyo jimaa Allah ameandika nini kupitia jimaa yani alwalad wabtaghu ma kataba lakum min alwalad yani mkienda kufanya jimaa tafuteni mtoto haya ndio yawe malengo sio malengo ni kutekeleza shahwa zako kenda zako ukinuia masala ya shahwa utakuwa hauna tofauti kama hayawani utakuwa kama hayawani hauna tofauti maana hayawani hakusudii malengo mengine ni kukidhi shahwa yake na kwenda kwa hiyo wewe mwanadamu ukinuia hayo utapata na thawabu shahwa utakidhi na thawabu utapata na natija utapata ya mtoto kwa hivyo yustahabu lirajul idha qasada eh, an yaqsida alwalad inda aljimaa pinde anapofanya jimaa na hiyo ndio hikma ya Allah kukataza duburu ilipokuwa duburu haitoi mtoto ndio ikaharamishwa ikafungwa barabara hiyo ikawachwa barabara moja tu inayotoa mtoto kisha ukaambia wewe umwendee mwanamke sasa mathalan mwanamke na barabara hizo mbili Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza moja akwambia hii moja usiende na ni malunu ukifanya huko iliyobakia ni ipi iliyobakia ni hiyo iliyobakia ambao ukienda utapata mtoto kwa hivyo sharia ishafunga barabara moja iliyobakia ni barabara iliyobakia ni hiyo ya pekee yake ambao ukienda ukimwendea mwanamke kama sharia ilivyokuamrisha utapata faida mara mbili mwanamume akimwendea mkewe kisharia inavyotaka asimwendee kwa duburu amwendee pale sheria inavyotaka atavuna faida mbili faida duniawia wa faida ukhrawia atapata faida mara mbili faida ya kidunia atapata nini mtoto ndio natija jima ukimwendea kwenye ile barabara yake sawa itapata mazao ambao ni mtoto utakuwa sasa umelima na umepata natija umevuna alafu faida ya pili ni faida ya kiakhera faida ya akhera utapata nao nini utapata thawabu kwa kufanya jimaa Allah akbar na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema وفي بضع أحدكم صدقة وفي بضع أحدكم صدقة البضع الفرج نمانا بضع na kwenye farji za wake zenu kuna sadaka mtume asema kwenye uchi wa mke wako kuna sadaka masahaba wakashutuka qala ya rasul allah ayati ahaduna shahwatahu ويكتب له أجر يعني mtu atafanya akidhi shahwa zake eh afanya jimaa yake alafu baada dhalika anaandikiwa thawabu Mtume SAW akamwambia araaitum law wada'aha fi haram maonaje ikiwa zile shahwa zake alizifanya kwa haramu akana alaihi wizra ataandikiwa madhambi wakamwambia naam akamwambia basi fakadhalika idha wada'aha fi halal kana lahu ajr na akiziweka wakati wa halali atapata thawabu kwa hivyo utapata thawabu utapata faida ya kidunia na ya kidini faida ya kidunia baada ya jimaa Allah kiandika atapata mtoto mle mtoto atakufaa atakuja kukushika ukiwa mzee akule, akutumikie hiyo faida ungekwenda kwenye dubur hungeipata Ungeipata kwenye dubur ungeipata wapi pale mahali Allah alikwambia uende umepata mtoto atakufaa akutumikie faida ya pili ni faida ya akhira utaandikiwa thawabu kwa kumwendea mkeo Allahu akbar eh huku utapata thawabu utapata na mtoto akufae huku kwingine utapata lana utavuruga na najisi na bado watu wataka huko huko kulikokataza la ilaha illa Allah angalia nyoyo zikishakupinduka nyoyo zikioza zikapinduka basi huwa hazina dawa tena kule kulikokatazwa ndio sasa imekuwa wao wataka bal ba'dhum yubihun qatalahum Allah wanasema ni halali kamwe kufanya hayo nasallallahu alafia wasalam wa hum ar-rafidha والشيعة والعياذ بالله yubihuna dhalik bal yatabajjahun yatabajjahun bidhalik wanajigamba hasa ya kwamba wao wamefanya fahisha kama hiyo hiyo maana ulama wanaiita al-lutiyya sughra al-lutiyya ni uliwati mdogo mdogo kwa hivyo saa nyingine mtu yeye na mkewe anaweza kufanya liwati liwati si lazima mwanamume kwa mwanamume ah hata mke wako ukienda barabara hiyo wewe ni luti ni mlawiti ni mlawiti bila shaka na hivyo ndivyo ulama wanavyomuita yule anayemwendea mke wake kwenye dubur ni mtu wa Lut eh mtu wa kaum Lut ni mtu wa kaum Lut mtu aliwati waliaadhu billah lakini ni liwati ndogo ni liwati ndogo na liwati kubwa ni ile ya mwanamume kwa mwanamume nasallallahu Allah an yuafiana min hada waliaadhu billah wa sara al-yawm imra fi hada في هذا والعياذ hada al-bab imekuwa maradhi sasa makubwa yufatik almujtama na sababu nini ni katika kuna mambo yanachangia haya bila shaki mpaka watu kuamua barabara nyingine ni kwa sababu tumefukua tuna taksir kwenye pande za nikah na ndoa tufanya ndoa pia mzito ndoa imekuwa taklifa ndoa imekuwa mashaka sasa mtu akiangalia fadhali amuibe yule mwanamke aende akamfanye kwa dubur ile ajistiri asitambulikane au bakiona wanawake hakuna haiwezekani kuoa sasa kwa muendea na wanaume kwa wanaume na sallallahu alaihi wasallam sababu katika iliyochangia pia ni haya kuwekwa vikwazo vingi kwenye ndoa vikwazo ambavyo kwamba yeye mwenyewe angalikuwa yeye au wao hangeziweza kuzikamilisha hangeweza kukamilisha angalikuwa yeye mwenyewe nafsi yake na pengine hata yeye mwenyewe yule waliweza kwa hata aliozeshwa bure aliozeshwa nikasimamiwa na wazazi wake akatarashiwa eh lakini yeye ikifika sehemu ya mwane ukaongea huko kitoka huko oh, bado bado hivi vile sasa wewe barobaro wako amekufuata kwambia mimi nitaka kuoa wewe umwambia bado wewe una akili mzuri akili yako kaiangalia vizuri iko na shida iko na shida huyu barobaro alipojifunga mpaka kuja kukwambia baba mimi nataka kuoa wewe wamwambia hauko tayari wewe ni mzima si mzima haki ya Mungu huyu ni mtu ana kasoro ana kasoro mwambie jazakallahu khair mwanangu njoni kuozesha kama una uwezo kama hauna uwezo mwambie barakallahu fiki nipatie muda waweze kunisubiria miezi kidogo au mwaka mkaeleana lakini hakuna kumwambia hakuna we bado hadha dhulm wallahi hii ni dhulma kumdhulumu mtoto majuza hadha majuza angelikuwa wewe mwenyewe ndo mzazi pale utakuwa wallahi ungeona babako amekudhulumu wewe mwenyewe ungeona baba mvipi mbona ananinyanyasa sasa leo warudi amfanyia mwano wallah haya ndo mambo ikapelekea sasa watoto wetu kwenda kufikiria mambo mengine sasa mambo mabaya ambao kwamba akifanya hatajulikana ya kwenda kutafuta wanawake kuwaendea kwa, kwa duburu ndio tafute wanaume wenzake iyadhu billah sababu nini kukaza sana mlango wa ndoa fallah allah maashara almuslimin tujaribuni kurahisisha hii bab angalieni mujtama fitna na radhila na leo hii wallahi kwenye mamitandao kwenye mama nchi zengi za gharb huitwa watafuta barobaro leo yani watafuta mabarobaro kama mafahali ya kizizi kutoa mbegu mwanamke apatie mwanamke atoe mbegu andeza kama nitaka mbegu ya huyu tu wallahi sami'na umur hata hata mengine kuyasema naogopa tuliyosikia umekuwa leo watoto wetu wa Kiislamu hufanywa biashara ni kama mafahali kutoa mbegu wal billah sasa ya nini yote si aoe tu mtu muozesheni ya nini kwenda kutafuta mbegu kama kutoa mbegu huku na kule na sallallahu alaihi wasallam na tena ma alasaf ni ahli alghurb ndio wanatukua watoto wetu wakiyafanyia biashara hizo na mtoto barobaro na shahwa yake sasa akiangalia ah huku nitapata starehe na nitalipwa mimi hata silipi kitu na huku kwingine mimi ambaye nitoi kiwango lazima mahari lazima nini lazima nini lazima nini asabiwe mambo mengi mwisho ukimbilia kwenye barabara mbaya fallah allah tuwahurumieni hawa watoto wetu tuwahurumieni faina rahma iko wapi huruma jamaa ukae ukamhurumia ule msichana wako mhurumie ule barabara wako wewe mnyima tu asiolewe kwa nini kwa dhambi gani utakwenda kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wallahi utajibu maswali wallahi thumma wallahi سوف تسأل أمام الله اللهم إلا كنا سباب يا كشريعة lakini kama hakuna sababu ya kisheria na Allah subhanahu wa ta'ala shakwambia wala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahun la ta'dhuluhunna na yeye afanya i'dhal wamkataza mtoto asioe mkataza mwanamke asiolewe na hauna sababu yote utakwenda kupambana na Mola wako subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kila mmoja ayafahamu haya hadithi iliyobakia ambayo tutachukua pia ni fupi عن أنس حديث سبين تاتو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم حبب إلي من الدنيا حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة في حديث Mtume sallallahu alaihi wasallam atueleza kwamba yeye kwenye dunia Allah amempendekeza mambo matatu. amemtia mapenzi kupenda mambo matatu Mtume alayhi salatu wasalam Allah amemtia mapenzi kwenye moyo wake kupenda vitu vitatu ya kwanza at-tib at-tib manukato manukato at-tib yani manuketo Mtume sallallahu alikuwa anapenda manuketo ya pili wajuilat eh, an-nisa kwanza kweli ni an-nisa ya kwanza nini an-nisa wanawake mtume alayhi salatu wasalam amependekezewa moyoni kupenda wanawake na ndo maana alipoulizwa man ahabbu nasi ilaiki qala aisha aisha ni nani ambayo kwamba anapendeza sana kwako wampenda zaidi katika watu akasema aisha hakutaja mwanamume hakutaja mwanamume alitaja mwanamke Aisha mke wake thumma man kisha kaulizwa akaambiwa kisha nani baada Aisha qala abuha babaki mwanamume alimtaja namba pili namba kwanza alimtaja nani mwanamke kisha ndo akataja mwanamume baadaye kwa hivyo na maana yeye ampenda Aisha kuliko Abu Bakr radiyallahu anhum anil jami' almuhim mwanamume kupenda mwanamke ni maumbile fitra fitra hii ni kwa mtume na sisi pia sote tulivyoumbwa tumeumbwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala asema wa khuliqal insanu dha'ifa قال المفسرون يعني ضعيفا في النساء أمام النساء ضعيفا يعني أمام النساء mwanadamu ameumbwa ni dhaifu yani mbele ya mwanamke wa dhaifu hajifai kwa hivyo jambo la kwamba mwanamume kupenda mwanamke mwanamume hafai kulaumiwa kwa hilo hafai kulaumiwa mpaka hayo mapenzi ayatumie makosa lakini kwenye moyo tu ikaingia kumpenda mwanamke fulani hii si dhambi hii si dhambi wala upati madhambi ni maumbile yako kupenda mwanamke kama mwanamume watib na manuketo tume alikuwa kipenda tib kila aina ya tib manuketo duhun ni sasa wana iwe duhunul ud au duhn alward au alraihan au chochote katika adhan ambao ni twid tume alikipenda pia au albukhur inaweza kuwa pia ni udi bukhur zote alikuwa apenda mtume alayhi salatu wasalam wajuila qurrat na jambo la tatu alikuwa kilipenda ni hili tena ile kukilipenda sana mpaka kalisifu ndio kitulizo chake cha moyo wajuilat qurratu aini fi salah na Allah kanijalia kupumbaa na kutulia kwa macho yangu na moyo wangu ni kwenye swala ina maana namba kwanza likipenda swala kwanza kisha haya mambo ya dunia baadaye ndio maana yake Pauluhu aliposema hubiba nimetiwa mapenzi ulama wasema hadha mimma awda'ahu Allahu fi qalbihi lam yakun an ikhtiyari minhu si kwamba mtume alijichagulia ha ni Allah ndio ameingiza mapenzi ya wanawake kwenye nyoyo za wanaume kwa hiyo hichi kitu maumbile huwezi kukitoa hata ukajaribu haitoki kila mwanamume apenda wanawake kila mwanamume na kila hayawani wa kiume pia utakuta pia wapenda hayawani wa kike hadi fitra lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakutia mapenzi kwenye moyo wa mwanamume kwa mkupenda mwanamume mwenzake kishawa hii hakuna hii hii hakuna wala hautapata kwa hivyo mtu asiseme oh basi ikiwa wewe fitra yako ni kupenda kina mama mi fitra yangu kupenda wanaume wal billah basi tueleane tumekhtalifiana tupiane udhuru kama wenyewe wanavyosema eh ah khilafu haina neno bwana hii pia khilafu basi mtaitukua mtaitukua khilafu hii sio sema khilafa ina neno watu kutalifiano lakini bora sote waislamu eh <laughs> subhanallah na huwa aliyopenda mwanamume zake pia muislamu sasa tasema khilafu watu pia ni udhuru antabihu barakallahu fikum hapa Allah hakutia hakuumba mwanamume kupenda mwanamume kimapenzi hakuumba hilo kabisa laysa bil fitra hii ameumba mwanamume baina mwanamume na mke ameumba baina mume na mke wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja qala litaskunu ilayha muwapende mutulie hakusema wanawake hakusema wanaume ati mwanamume asema ati mpenda mwanamume wal iyad billah kama naolingalia hao aadaul islam qatalahum Allah watakutia sumum hizi na hikma hikma gani mtume alipendekezewa wanawake kwenye moyo au sisi tumeambiwa hivyo ulama asema liyanqulna ma la yattali alayhi arrijal ili wale wanawake wa mtume wanukuu zile hali za ndani za mtume wazinukuu nje maana kuna mama wengine mwanaume haonekani ila mwanamke wake paka mkewe asa mtume akitoka nyumbani wakija wanawake kuuliza masala Aisha tawajibu au mke wake yoyote msalama wala man radhiallahu anhu atakuwa kitoa ile hukumu za mtume kifanya nyumbani wanaume wamuone akiwa nje hiyo katika hikma pia Allah kujalia wanawake wanapendekeza kwa wanaume ili amgande yule mume ili aone ndani yake ahkam ndo asomeshe nje zile ahkama zitoe akija kiulizo wa hakadha kwa hiyo katika hikma pia ni hiyo ulama anasema qawluhu wat-tib amependekezewa tib manuketo kwa nini kwanza likaunihi yuhibbu malaika malaika wapenda tib ukijipaka tib malaika watakukurubia watafurahi wanapenda harufu nzuri ya tib na sababu mtume alielezea sababu gani ya kupenda tib ilikuja inda tabarani mtume sallallahu akasema amepokea hii hadithi tabarani asema mtume sallallahu inma ana rajulun unaji rabba unaji rabbi naam inma ana rajulun unaji mimi ni mtu nazungumza na Mola wangu sasa sitaki kusaa zote kizungumza na Mola wangu ninuki harufu mbaya yani kila kiswali kila kiswali uzungumza na Allah sio kwa hiyo wasema sitaki ninuke harufu mbaya kwa sababu mimi ni mtu saa yote nazungumza na Allah ndio maana mtume anapenda tuib kwa hiyo na hii ni sunna muhimu sisi tushike at-tuib min aham al-umur fi ad-dunya وجعلت قرة عيني في الصلاة قرة عيني يعني سكوني وطمأنينتي utulivu wangu na tumanina yangu ni kwenye swala yani nikiingia kwenye swala yale mambo ya dunia wanawake mafuta tibi yote yasahau nayasahau nayawacha nje mpaka toe salamu akisha kutoa salamu sasa ndo watafikiria mwanamke afikirie tibi baadaye wazi yani kwa hiyo ina maana kwanza ni mahaba ya kisheria yatangulie mahaba ya kisheria alafu mahaba mengine mubaha yatakuja baadaye kama kupenda mkeo kama kupenda tibi hii ni baadaye haifai kuvuka mahaba ya kisheria رواه النسائي في هذا الحديث فوائد كهركة هركة تتاجى فوائد زي حديث الأولى فائدة كwanza الحديث دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حبب إليه من الدنيا ثلاثة أشياء حديث دليل يكون كwanba أن الرسول صلى الله عليه وسلم كwanba mtumi صلى الله عليه وسلم حبب إليه أمبندكزewa yeye إيه؟ mina dunia kwenye dunia thalathatu umur mambo matatu au vitu vitatu thalathatu ashia vitu vitatu cha kwanza an-nisa ni wanawake wala si aibu si aibu mwanamume kupenda mwanamke si aibu aibu ni kupenda kimakosa kufanya makosa baada ya kupenda hiyo ni aibu bila shaka na utalaumiwa ama kwenye moyo kuingia mapenzi ya mwanamke fulani hii si aibu maumbile e, mwanamume ameumbwa hivyo kinachokataza ni kutumia njia za haram sasa hapo makosa anisa nisa watibu watib na manuketo watib na manuketo na ya tatu wa qurratu ainihi fi sala na kitulizo cha roho yake chote ilikuwa ni swala ilikuwa ni swala Abu Bakr radhiallahu anhu alipomsikia Mtume صلى الله عليه amesema hivi naye akasema waqala Abu Bakr Abu Bakr akamwambia Mtume sallam hubiba ilayya min ad-dunya thalath eh radiyallahu anhu ngale mapenzi alivyokuwa kimpenda Mtume amwambia na mimi katika ulimwengu Allah amenitia mapenzi napenda vitu vitatu Abu Bakar amwambia Mtume ya kwanza akamwambia nafaqatu mali alaika kutumia mali yangu kukupa wewe mimi yani jambo ninalolipenda sana duniani ni kukupa wewe mali ni niitishe tu Allah akbar yeah, yuampa nafaka kumpa mtumi mali yake aliyochuma ampe mtumi mtumi atumie tu hiyo ndo raha yake yani sadaka kumfanyia sadaka na kumpa kumuonesha kwamba yumpenda jambo la kwanza ni hilo nafaka tu mali alayki wajulusi baina yadayki na mimi kukaa mbele yako saa yote napenda kuwa mbele yako niko na wewe mbele yako na jambo la tatu akamwambia wanadharu ilayk na kukutazama tu mimi usikia raha kukutazama tu ya rasul eh Allah akbar hakutaja hata jambo moja la dunia eh ana mambo shughuli na dunia wala yeye alikuwa shughuli yake ni mtume Muhammad alayhi salat wassalam na haya ndo mambo matatu asema yeye alikuwa akiyapenda eh kutoa kumpa mtume kutoa kumpa mtume alayhi salatu wassalam ثانيا katika faida za hadith وفيه أن محبة الرجل للمرأة أمر فطري mwanamume kupenda mwanamke ni jambo la kimaumbile la yulamu halaumiwi hafai kulaumiwa mwanamume hivyo kwa sababu wewe huwezi kuuzilia moyo wako usiingie mapenzi moyo utapenda kitu lazima Ma, moyo utaushika vipi usiingie fikra itaingia fikra na itamfikiria mwanamke fulani na umpende hii huwezi kujiziwia haiziwiliki kwa hivyo mwanamume kumpenda mwanamke ni jambo la kimaumbile ambalo halaumiki lakini atalaumika akitenda baada ya kupenda akitenda mabaya baada ya kupenda utalaumika kwa sababu baada ya mtu kumpenda mwanamke hamfikii isipokuwa kwa njia mbili moyo wako ukishakuingia mapenzi ya mwanamke fulani hautamfikia isipokuwa njia mbili njia ya halali njia ya haramu ukichagua njia ya halali itakuwa mapenzi yako yametimia kwa uzuri umemuoa mwanamke ukitimia njia ya halali usinambie oh sasa sisi tumeumbwa kupendana wake mfanye nini ah la kufanya liko la halali kamuoa nenda kamposo wewe afanye mambo mengine haramu la la yajuza hapo haitokubalika na hapo hatutokupa udhuru kwa sababu ati yeye umeumbwa kupendana wake hiyo si udhuru Allah amekupa suluhisho ukishakupenda fuata barabara ya sharia utakuwa wewe mwenyewe hutaki ile halali unataka haramu sasa shauri yako wala usisingizie maumbile yako hapo tutakulaumu na mtume sallallahu alaihi wasallam asema nini lam yura lilmutahabain illa zawaji lam yura hakujaonekana dawa nzuri ya wanaopendana ila waozeshwe lam yura lilmutahabain illa zawaji hakuna dawa mzuri ya kuwatibu hawa wanaume na mke kisha kupendana isipokuwa kuwaozesha hiyo ndo maana ya hadithi sasa maana yake ni kwamba wewe ukapendane na mwanamke ajnabia ha maana ya hadithi ni kwamba lau itatokea hivyo mtu akaenda akampenda mwanamke basi aambiwa mbio ende akamoe kwa sababu akikaa kaa na ile mapenzi moyoni mara ataanza kumtefuta na barabara za haramu haraka umeambiwa mwanamke akikuingia rohoni nenda kamtefute umpose kisharia umoe kwa sababu ukikaa na ile mapenzi yatakuumiza mpaka utatumia njia za haramu sasa kumtefuta hiyo ndio maana ya hadith kwamba lau tutawaona wawili wapendana si kwamba yafaa kupendana kiharamu haifai lakini lau itatokea hilo jambo basi dawa yaozeshwe dawa yao wauzeshwe ndio maana ya hadithi <coughs> tatu katika faida za hadithi wafihi wafihi istihbabu tibbi hadithi yapendekeza tupende manuketo walinayatu bihi na kukuizoea tufanye bidii tuwe na tabia ya kuzoea tib manuketo harufu nzuri ili ni jambo zuri istihbab at-tib sharia imependekeza tuwe saa zote tupenda twib na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika manuketo akipenda manuketo fulani aitwa ar-raihan harufu ya raihan alikuwa akipenda sana kwa ile mapenzi yake akipenda raihan mpaka akasema mtume sallallahu alaihi wasallam man manuridha alaihi raihanun atakayekupewa zawadi mafuta yanaitwa raihan twibi ya raihan fala yaruddahu wasirudishe aipokee asirudishe mtu yote ankupa zawadi kitupa cha raihan tibe ya raihan ankupa zawadi ah bana mimi sipendi bana ah chukua usirudishe tibe chukua tibe yoyote ukipewa zawadi usirudishe lakini ile tibe ikiwa ya raihan ndo zaidi usirudishe ndo maana yake asema mtume sallam man uridha alayhi raihanun fala yaruddahu kuaridhiwa kupewa kama zawadi mafuta ya raihan asirudishe kwa nini fa innahu khafiful mahmal ni nyepesi kuibeba kitupa cha mafuta kina uzito ukitia hata mfukoni kina uzito gani kwa hivyo zawadi hiyo si zawadi ya kurudishwa mtu mkupa hadia mafuta kitupa cha mafuta kama hichi mwambie sitaki ah chukua beba si mzigo mzito khafiful mahmal ni khafifu kuibeba tayyibu raiha harufu yake nzuri tayyibu rih harufu yake nzuri khafiful mahmal kuibeba ni nyepesi hakuna duniani mafuta ati mazito kuyabeba yako <laughs> hata kitupa kwa kikubwa utakuta bado mmepesi kubeba watibu watibu raiha na watibu rih na harufu yake ni nzuri kwa hivyo haya ndo mafuta ya tayyib alikuwa kipenda sana mtume alayhi wasallam aitwa tibu raihan wafihi katika faida jawazu hubbi ma abaha Allahu lana min ad-dunya kwamba mtu yajuzu kupenda vile vitu vya halali Allah alituhalalishia haulaumiwi ukipenda vitu vya halali duniani zile tumeombewa sisi yajuzu kupenda wala haraja kupenda idh laysa fihi minan naqs wala sina si upungufu si upungufu kupenda tib si upungufu kupenda mwanamke si upungufu kupenda chakula fulani si upungufu si upungufu kupenda kinywaji fulani ma abaha Allahu lak hakuna ubaya kupenda kinachokatazwa ni kuvuka mipaka ya Allah kwenye yale mapenzi sasa hapo makosa ukipenda mpaka ukavuka mipaka ukafanya haramu hapo makosa bila shaki ama mujarrad mtu apenda kitu chochote cha mubah kia mwanamke ikiwa mtibi kwa chochote la maana hakuna ubaya fi hadha ya mwisho katika faida ya hii hadith fihi anna mahabbata ar-rajuli lidunyahu mtu kupenda mambo yake ya mubahi ya dunia la yajuzu an yasbiqa dinahu wa ubudiyatahu li rabbi haifai kushinda mapenzi yako ya dini na ibada yako haifai kushinda hapo tazama mtume apenda wake zake apenda tib apenda apenda lakini ilipofika kwenye swala akasema wajuilat qurratu aini hakusema wasala napenda mwanamke na tib na swala qala wajuilat qurratu aini yani hili ndilo jambo mimi natanguliza mwanzo ni swala alafu baadaye ama mapenzi ya dunia yatangulie mapenzi ya dini hapo ni makosa moja kwa moja na tutalaumiwa kisheria kwa hivyo penda mambo yako ya mubaha yapende lakini ikija masala ya sasa hukukullah na hukuku din hapo la hakuna ruhusa kutanguliza mapenzi yako ya dunia kuliko mapenzi ya dini na mapenzi ya Mola wako سبحانه وتعالى هاي ما جاءت إن شاء الله تعالى وليو نكتفي بهذا القدر تتشيقنا هيو إن شاء الله تعالى